إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله Poštovani slušalci BM Radija, s nama večeras je naš uvaženi gost, e, profesor dr. Šefi Kurdić. Kao što znamo, njega ste više puta tražili da bude upravo gost, pa evo, s nama je večeras u studiju BM Radio Zenci, profesor dr. Šefi Kurdić. Assalamu alaikum i dobro nam pojmo došli na BM Radio. Aleikum salam, rahmetullahi wa barakatuh, bolje vas našao i koristim priliku da poselamim sve slušalce eh, BM radija. Profesore, vi ste bili na hađu, sudirali ste u arapskim zemljama, doktorirali u Tunisu, tamo je mnogo toplije nego ovdje. Vi ste, možemo reći, momak, momčina, jel? Kako vi podnosite ove eh, tropske ručine, vidim osmih na licu? Alhamdulillah, super, da vam kažem, onaj, nema nikakvih problema, stiče toga, bilo zima, bilo ljeto, hvala Bogu, evo, lijepo podnosim, ali naravno, mnogi ne mogu podnijeti zbog razno razne okolnosti, naravno, a ono što smo malo prije spomenuli, da su topline u arabskom svijetu daleko veće, ali ima uvijek ponešto i vjetra i ovako vlažnost, tako da je čini mi se lakše tamo malo i disati nego kod nas, tako da je ovdje vazdu veoma nezgodan, pa otuda i ovi problemi, bili smo u Rumuniji i drugim zemljama veliki broj umrli, to nešto lako naći u arapskom svijetu. Na tome tamo ipak klima nešto povoljnija, iako znaju temperature biti veći. A Možemo li od načina njihovog e, sučeljavanja sa tim tropskim vrčinama, velikim temperaturama koji vladaju u njihovim krajevima, te načinu oblačenja, e, izvući neku pouku za nas, evo da nas što e, smo e, činjenice da mladi, posebno djevojke, se oblače na jedan poseban način koji nije primjenjiv za normalnog čovjeka u e, pustinji, u situaciji kada je plus 40 i više stepeni. Pa naravno, odatle jeste oblačenje i ono je na neki način skopčano sa uh, teritorijem ili sa klimatskim uvjetima, od to da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kao i ostale sahabi nosili galabi ili određene ogretače, a isto tako na glavi su imali turbane koji su prije svega e, praktičnog karaktera, a ne posebno nekog vjerskog karaktera, jer se ovdje radi o tome da turbani ukoliko se naravno onaj zamotaju oko glave kada bude dignuta recimo ona pustinska prašina, onda se oni omotavaju oko onaj očiju nosa, u usta, tako da prašna ne ulazi u nosi usta i u krajnjem slučaju u Tunisu recimo ljeti obavezno e, ljudi znaju nositi peškire na glavama zato što kada pune nekada vjetar pustinski oni to već stavljaju na svoja usta, noseve i na taj način štite onaj svoj, svoje organe od neprijatnosti kojim, do, kojim dolazi iz pustinje. Otuda dakle sve ono što mi imamo u tim e, e mjestima nije na neki način zgodno nositi u ovim mjestima i otuda je odjeća u islamu ostavljena za klimatske uvjete i za danu teritoriju u kojoj čovjek živi. Nekada ljudi znaju to shvati i pogrešno razumijeti, bukvalno razumijeti, pa onda ono što se nosi u Saudijsku Arabiju pokušavaju prenijeti u Bosnu i Hercegovini ili u Sibir, a to je praktično nemoguće jer da je poslanik Ali Selam u Sibiru onaj djelovo, on bi sasvim drugačiju odjeću nosio i daleko jaču i daleko bolju i određene šubare koje bi ga zaštile od hladnoće ne bio to turban koji manje može zaštiti od hladnoće i koliko može od prašine. Tako i ovdje kada je u pitanju, recimo onaj kod nas se obično smatra da je e, brana protiv e, vrućine razgoličavanje, odnosno skidanje odjeće naprotiv, e, stavljanje odjeće na sebe jeste čuvanje od velikog utjecaja sunca i ti zraka koji znaju nekada biti štetne, pogotovo ako budu prejake i zbog svih ti ostale okolnosti koje naravno ljekari bolje znaju znaju, oni će o tome daleko bolje govoriti nego mi teolozi, ali u osnovi, dakle, Allah kada je propisao odjeću propisao je ne samo da bude, e, dakle, jedan simbol vjere, simbol islama, simbol čistote, čistoće i čednosti, nego u isti ima da bude i jedna, e, kako bi rekao, funkcionalna odjeća koja će zaštititi čovjeka i ženu od svih spoljni, naravno, e, štetnosti koje bi mogle da im naude. Allah je na negdje 20 mjesta u Kur'anu spominjem značaj putovanja po svijetu, pa počnite ajete rečima zašto oni ne putuju po svijetu da bi vidjeli ko zna šta. E, profesore, koliko je značajno putovanje općenito u islamskom sistemu u kontekstu evo, godišnjih odmora i putovanja koje ljudi započinju u ovim mjesecima? Pa putovanje uopće u islamu je izuzetno vrijedno i preporušljivo upravo zbog toga što ste spomenuli u uvodu ovome da Allah, gospodar svemira, pa ne kaže u Kurani Kerimu, kul siru fil ardi, reci putujte po svijetu. I onda taj ajed završava nekada da biste vidjeli kako su bedel halk, kako je stvoren svijet, kako je nastao svijet, pa do onoga kako su skončali i završili nevjernici, odnosno griješnici, koji su dozvolili da anomalije zavladaju, prevladaju i zadominiraju u njelom društvu. I zbog toga je to značajno putovanje, dakle, radi gledanje tih znakova i ajeta koje Allah uspostavio na ovome svijetu, a to su brojni ostaci raznih gradova, raznih naroda, ostaci onoga što su nekada civilizacije onaj u istinu, onaj, kako bi rekao, baštinile i iznjedrile i kako u Kurani Kerimu se navode, oni su bili bolji, jači i napredni od vas, pa, pa i Allah uništio, dakle, zahvaljujući njihovim grijesima. I zbog toga mi kada idemo, idemo s tim razlogom i čovjek kada putuje, putuje da vidi te ostatke koji su nekada bili da vidi da se vidi da su uništeni narodi koji nisu Allaha slavili, njega valili, njemu na seždu padali, nego su svoje strasti uzeli za svoga Boga ili božanstvo ili svoje ideali vodilju. S druge strane, također putovanje u islamu ima svoju vrijednost zato što čovjek putujući u istinu osjeti i očuti Allahovu ljepotu, ljepotu njegovog stvaranja, ljepotu onoga što on daje od nebesa, neba, zvijezda i svega ostalog, pogotovo ako putuje noću, to ne može nikad osjeti kao, nego kao putnik naravno, Zatim također kada prolazi pored raznih mjesta, gradova, rijeka, jezera, mora, naravno da će osjetiti nešto što ne može osjetiti samo u svom mjestu, jer u svom mjestu ima jedan uži onaj doseg i domet i on ima možda živi pored nekog jezera ili pored mora, ali zato nije doživio neki vodopad, nije doživio nešto drugo, a putujući sve to doživjeti i u svemu tome čovjek treba da vidi Allahovo stvaranje, ljepotu njegovog stvaranja i da se zadivi i fascinira onim što je Allah Allah stvorio i dao. I istinu, kada čovjek putuje, a to mogu očutiti oni zaista koji vole putovanja, osjete i dožive to i mogu samo da kažu Subhanallah, Subhanallah neka je slava Allahu i Allahu Ekbar. Allah je najveći jer u istinu on to jedino može stvoriti. Evo mi kao ljudi, naši inženjeri, arhitekte, recimo projiciraju često, naprave i osmisle velike zgrade, kuće i evo kada je riječ o piramidama vidimo kolika se pompa od toga diže, koliko je značajno da neka zemlja ima piramidu, vidjeli ste to je obični kamen naslaga ne da na drugi i ona i nije to ni blizu ljepote onoga što Allah daje kroz vidjeli ste svoje kroz lapove, kroz vodopade, kroz pčelu i njeno zujanje, kroz žubor potoka, to je ono što mi ne možemo stvoriti, nego jedino možemo samo očutiti tu ljepotu Allahovog stvaranja, pa je zbog toga vrlo značajno da čovjek putuje, jer će time doživjeti više Allaha, njegovu vjeru i osjetit će da, da je on neznatan u tom jednom kosmosu, u tom velikom stvaranju, na toj zemaljskoj lopti preko koje on gazi, prolazi, hoda, korača i onda će tek da osjeti tu ljepotu daleko više evo é kada sjedi kući u nekoj kancelariji i od tuda su nekada onaj neki umovi pisali da se daleko više doživi Allah i u prirodi na selu nego što u gradu, na asfaltu, u stanu jer on praktično nema šanse da to doživi očuti kao što je recimo jedan zemljak, e, seljak, zemljoradnik koji e, sabahila izađe ona je tako na njivu pa osjeti svu tu ljepotu žubora potoka, ne znam, zujanje pčela, pjevanje ptica, znači stvari što mi u gradovima smo poprilično onaj na neki način način od toga udaljeni i naravno to je e, jasan znak da često i ranije su ljudi često na selima daleko više onaj bili vjernici nego čak intelektualci jer oni nisu mogli putem knjiga često dokučiti i putem običnih slova koja nalaze, dolaze od olova nisu mogli dokučiti u ljepotu koji mogu dokučiti. Obični čovjek koji nekada nije imao jedan razred osnovne škole ali je bio vjernik i Allahove na seždu padao. Kao što znamo, sve uspemiru plovi to je Allah Đelešanu navodi na mnogo mjesta u Kur'anu. E, Allah Đelešanu, kao što kažemo, na neke 20 mjesta u Kur'anu spominje putovanje, pitajući se zašto oni po svijetu ne putuju, pa da srca njihova svate ono što treba da svate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju. Ali oči nisu slijepe, već srca ugludiva. Da li ovaj Allahov Đelešanuhu poziv sa upitnikom u stvari poziv nama muslimanima na kretanje, ne samo u smislu putovanja, nego kretanje naprijed u odnosu na onu nažalost muslimansku statičnost. Naravno, ono što se dobro primijetili, to je ajet i treba spomenuti ovdje staj ajet koji govori o tome da se sve u svemiru kreće onaj feleki jespehun, sve se u svemiru kreće da se nalazi upravo u suri Jasin. A tu i suru obično mi učimo mrtvima koji se više ne kreću. A trebali bi učiti živima koji se kreću da njih pokrene na neki način na razmatranje, analiziranje, osvješivanje i tako dalje. Mi nažalost to često radimo stvari one koje i to stoljećima godinama i nikako da se vratimo na, na one prave staze na kojim je bila prva generacija muslimana. Ovdje što je vrlo značajno treba spomenuti da su prvi prve generacije muslimana znajući e, ove ajete i oni su upravo inicirali, podstakli da putuju i da očute to Allahu ljepotu s jedne strane, s druge strane znali su kako se u nas u islamu kaže kod nas muslimana e, el bereke fil hareke da je beričet, bereket je u kretanju Jer kad se čovjek kreće, nešto je nastaje, pogledajte vodu koja, koja teče, koliko ona bistra, koliko je dobra, koliko ne može se na neki način e, čuti nečim lošim, dok ona rijeka ili ona koja je negdje stala, ona jednostavno pokupi svo ono smeće u sebi i otuda i naše stajanje praktično pokupi sve te negativne konotacije koje mogu biti u jednom društvu i zato stalni pokreti čovjeka drže zdravim, drže ga e, elastičnim i to je ono što je jedna liječnica njemačka uspjela da otkrije u e, jemencima i jemenkama, dakle ljudima, staricama i staricama i staricama iz Jemena i upoređivala i komparirala to sa Njemcima koji ustaju rano stari ljudi i starice iz Njemačke i vodaju cvuke ujutru. Međutim, on je ustanovio, ta u stvari liječnica ustanovila da su ljudi iz Jemena koji e, i žene, dakle starice, koji su daleko e, manji materijalni mogućnosti, koji daleko lošije žive, nekada u kolibama žive, u vrlo e, najstrašnijim lošim one uvjetima života žive koji su materijalno ugroženi stotinu puta od Nijemaca, daleko elastičniji, zdraviji i pokretljiviji nego što sto recimo Njemci u svojim poznim starim godinama. Iako oni čak i šetaju jutro vode e, psiće i ostalo. Međutim, ova ličnica ustanovila da je to upravo zbog ovih pokreta koji muslimani muslimanke u Jemenu imaju, a to je dakle svaki namaz pet puta dnevno namaz obavljaju. Pa je onda ispitivala namaz, ispitivala abdes čak da oni dakle pet puta puta dnevno i zapiru usta, nos i tako dalje. Dakle, sve ono gdje se može zadržati onaj nešto prašine, bacila, bakterija i svega onoga što je moglo čovjeku naštetiti. A recimo, zapadni čovjek obično zna da se umije kad se oznoji samo ili eventualno onaj jutar je imao umivanje i slično tome, a ostalo e, naravno ne koristi ono što je propisano kroz e, post, odnosno kroz namaz, a posebno kroz abdest. Tako da, dakle, da, da je kretanje praktično čisti štiti čovjeka, onoga održava i to mi vidimo, evo svi ljekari preporučuju pa i obični ljudi da se šeće, da se kreće, se malo trči, da se bavi nekim sportom, a to mi vidimo da je u osnovi islama upravo sport pet puta dnevno je kod nas jedna od fiskulturnih radni koji onaj malo koji sportista vrši pet puta trening dnevno, mi imamo dakle pet puta trening, ako bi taj trening bio zaista pravi, ako ne bi to bio onaj naš ono mi dole prašna gore, mi gore prašna dole, kao što se dešava u našim namazima, dakle kada bi zaista ruku bio pravi sežda, prava, dakle e, pravo predavanje selama, da se pršljenovi, jel tako, pokrenu naših vratova, daleko bi bili zdraviji i u leđima pravi i ne bi se pogorili kao što to imamo kod onih ljudi koji ne obavljaju namazi i ne vrši tu e, taj dio fiskulture. Dakle, što se tiče samog putovanja, ono je u islamu izuzetno postaknuto upravo zbog toga što je sam Poslanik alaih salam putovao još kao dijete u druga plemena, zatim on je putovao stalno iz Mekije do onaj obližnje e, pećine i tamo razmišljao o njoj, što znači da je upotrebljavao i tu vrstu, jel tako, relaksacije, a s druge strane bio je također putovao i na putovanje do Sirije dok još nije postao poslanik u svrhu trgovine, a onda vidjeli smo da su ashabi, gotovo nijedan od ashaba nije ostao u Mekije, onaj, i nakon, dakle, osvojenja Mekije, iako su bili selili, ponovo se vrati vratili bilo u Medinu ili su išli u razne dijelove svijeta. Tako da imamo danas recimo samo u jednoj Siriji koja nije velika država, samo u jednoj Siriji imamo oko 10.000 mezara i kaburova ashaba Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. A to je upravo bilo zato što oni putovali i naravno i trgujući i prenošeći vjeru drugima i naravno smatrali su to putovanje vrijednim zato što će on kada dođe u neko mjesto donijeti tu ideju koju on zagovara, koju živi, a to je i duža dužan bio po islamu da prenese ta ideja se ne može prenijeti sjedeći danas mi to naravno možemo putem tehnike koju imamo ali i dan danas je pogledajte ona je velika masa novinara stalno u pokretu ako želi da dođe do pravi informacija ako želi pravu istinu da prenese i da je donese on treba biti na licu mjesta i treba dotle i da dođe i naravno sve ovo što imamo danas u svijetu velika pokretljivost upravo je bila iskazana kod onaj muslimana i u početku islama s druge strane poslanik ali islam kaže onaj Allahume barik ummeti fi bukuriha kaže ja rabbi dakle moj Allah e, učini beričetnim ranjenje moji, moga umeta zato što muslimani u početku i dan danas bi tre, takvi trebali da budu nisu spavali iza sabah namaza nego se ustane rani sabah u zoru klanja se sabah namaz i onda se ide, putuje se radi sticanja na fake, radi dakle gledanja i pronicanja u Allahove blagodati i razni, razni drugi stvari to je daleko lakše ostvariti naravno u jutarnjim satima kada je sve čišće, ljepše, kada se bolje doživi kada je um e, bistriji kada je onaj naravno i, i tijelo jače, a to vidimo evo u ovim vrelim danima kada zaista e, sabahile imamo izvanrednu temperaturu i atmosferu a bogami mi i za podne imamo vrlo onaj ružan osjećaj tako rade i arapi oni obično za podne imaju takozvanu kajlulu to je popodnevni odmor kada odmaraju a inače u ovim ostalim dijelovima e, dana i intervalima oni e, dakle putuju, rade stiču na faku i naravno to mi svi vjernici trebali da činimo trebali bismo, ali da li to radimo, to je veliko pitanje. Allah Đelšanhu u suri El Huđurat kaže, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narodi plemene vas dijelimo, da biste se upoznavali im. A kako ćemo se stvarno a, podljeljeni u narodi plemena upoznavati, ako se nećemo već sobom miješati putem putovanja. Stoga, a, oni koji imaju mogućnost, imaju tu blagodat od Allaha dželle Đelšanhu, dakle, financijska sredstva, vrijeme, zdravlje, bujrom profesore, putujte, ali kao vjernici. Kako putovati kao vjernik i izrašavati ovo Allahovu šanu možemo reći naredbu, preporuku, da se međusobno upoznajemo i putujemo po svijetu, da bismo vidjeli Allahove blagodati znakove i izvukli pouku za sebe. Naravno, ovo je jedan od ajeta koji jasno govori o tome uh, u prilog onoga što mi u stvari jesmo i koji nam je zadatak činite na ovom svijetu. I to je upravo ovaj devalviranje ove teze koje imamo danas u svijetu, da su muslimani nazivali takvim i takvim i da oni se smatraju od onih koji žele da unište nekoga drugog. Evo, sami ste rekli ovaj ajet, dakle, da, da Allah kaže, ja, Juhan nas, jel tako, o ljudi, inna halaknakum in zekerim onsa, stvorili smo vas od jednog čovjeka i jedne žene litearefu, da se međusobno upoznajete. Dakle, prvo se kaže da smo podijelili na razne, dakle, u razna plemena, hoće da kaže države i nacije, litearefu, da se međusobno upoznajete. Dakle, ne da međusobno ratujete ne da mesovno poturate razne terorističke jel tako one akcije pravite bilo šta drugo ili da se onaj e, sukobljavate na utakmicama kao večeras u Mostaru na onaj jel tako na ovom stadionu Zrinskog gdje su se sukobili e, navijači Partizana prije emisije imali prilike te neke detalje vidjeti naravno nije zbog toga onaj čovjek stvoren nego je stvoren od jednog čovjeka i jedne žene Allah ga je stvorio da dakle da da obilazi upravo te nacije, plemena, ljude, države i da se pomalo približava tome. Čak je poslanik Alehi Salam naredio svome poznatom ashabu Zaid ibn Thabitu radijallahu talanu koji je bio inače pisar objave da nauči jezik židova, to je hebrejski jezik. I rekao mi nauči taj jezik kada ja budem pisao njima, komunicirao dakle onaj, sa njima, imao vrstu korespondencije i oni meni pisali da možeš ti da čitaš, da mi prevodiš. I onda je Zaidini Sabit, kako navodi tamo, naučio hebrejski, odnosno židovski jezik za 15 dana. Naučio da može da im piše i da čita ono što oni napišu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, iz ovoga se jasno, onaj, a imam tirmizi svome sunenu navodi jedno poglavlje koje je naslovio sa onaj e, babu mađae e, fi talimi esurjanije dakle poglavlje o tome o učenju strani jezika dakle to je u hadisu prepoznatljivo i poslanik Ali Salam je tražio od oni ljudi i osoba koje je slao određenim vladarima određene zemlje da nauče njihov jezik i da nauče osnovne dakle postulate njihove vjere i da nauče dakle osnovne e, kako bi rekao njihove e, osnovne odretnice njihovog društva da bi mogli kada dođu da znaju se ponašati i da mogu govoriti jezikom toga naroda. I Iz toga se jasno razumije da je Islam, e, naime sa poslanikom Ali selam na čelu, tačno pokazao kako treba da činimo i da radimo i kako treba ta putovanja u svakom pogledu da izvršimo najbolji mogući način. Oto su ovi izaslanici imali putovanja da danesu, prenesu, prikuće, serviraju, jel tako, i približe Allahovu vjeru koja za koju ćemo svi odgovarati, pa i oni koliko do njih ne dođe. Sada ako ima u svijetu danas bilo koji čovjek da do njega nije došla ideja lijepe lijepe, nepotvorene, čiste, originalne vjere, mi smo i dužni, naravno, one proslijeti. Danas je naša mogućnost daleko veća, obzirom na televiziju, obzirom na radio stanice, obzirom na internet, obzirom na ova čudesa e, tehnološka koja danas imamo i možemo daleko više i zato smo mi daleko odgovorniji, jer nema danas čovjeka na kugli zemaljskoga da do njega ne treba istina da dođe. Ona mora doći na neki način zato što imamo komunikaciju daleko veću nego što je to ranije bila. Ali u svakom slučaju i ova, dakle, naučna i tehnološka komunikacija koja je ovako lijepo sada izražena i dominira u ovom svijetu, ne smijemo zapostaviti ni ovo naše putovanje jer nije isto poslati poruku i mail čovjeku i sjesti sa njim razgovarati. Ovdje se radi o tome da dakle da islam traži direktan susret ljudi jednoga sa drugim i zato su ashabi, iako su recimo primili vjeru, onaj čuli od nekog drugoga saba u Jemenu, recimo Ebu Hreire je bio iz plemena Deus, Deus, iz plemena Deus i on je primio preko jednog jednog drugog čovjeka islam. Međutim, on je žarko žudio da dođe do salama, da ga upozna, da sjedne sa njim i da, kako mi to kažemo, njegov ruhanijet pređe na njega, da on na neki način osjeti tu ljepotu druženja sa njim, a to se naravno može jedino koliko čovjek sjedi sa čovjekom, jer svako zrači sa nečim lijepima, musliman, vjernik, tam, dakle, treba da zrači sa tom jednom plemenitom energijom, sa tom pozitivnom energijom, a to ne može se naravno stvariti putem ni televizije, ni putem onaj, radio emisija, niti putem putem interneta, putem maila, nego samo može direktnim putem i to naravno islam od nas traži i zato najbolji daji uspijevaju u tom direktnom kontaktu sa ljudima da mu ga približe jer taj koji čuje treba da osjeti i osjuti tu ljepotu, dakle tu na licu mjesta i on onda tek osjeti da određena vijest informacija ide iz srca i ona ide ka srcu ovako, često mi ono što gledamo televiziju slušamo na radiju često ide naravno i sa jezika ide naravno na uho i pređe kroz drugo uho i ode u eter, a ne ode u njegov unutra, njegov organizam i onda se to ne raspline i ne implementira u njegovom organizmu, u njegovom životu. U drugom dijelu naše večerašnje emisije razgovaramo o tome kako biti pravi vjernik evo na godišnjem odmoru. E, sad je vrijeme godišnjih odmora, mjesec, avgust, Hrvati zovu kolovo zbog um, kolovozne trake, zbog putovanja na koje ljudi uglavnom ovim topnim mjesecima idu. A putovanja se završavaju mjestom u kojem boravimo, ali i tamo nosimo sebe, svoju ličnost, svoje misli, svoje emocije, svoje životne stavove, navike i tradicije. Međutim, neki odlaze na putovanje da bi se istinski relaksirali, iako kasnije dođu umorni. Mnogi odlaze na putovanje da pobjegnu od stvarnosti, da pobjegnu od razuma. A naš poslanik Muhammed, alehi selam, je naš divni uzor u ponašanju u svim životnim situacijama. Vi ste izdali knjigu koja govori o ahlaku, o lijepom kulturnom islamskom ponašanju u svim životnim situacijama, a o tome ste pisali i u a, našim na islamskim, na našim horizontima. E, Profesor Kudić, e, koje sve pripreme jedan vjernik, ako je pravi istinski vjernik, zajedno sa svojom porodicom trebao bih e, napraviti prije samog odlaska na putovanje na godišnji odmor. Dakle, koje sve pripreme trebamo preduzeti, a znamo da u bilo kojoj aktivnosti imamo neke pripreme. Evo nama, evo hađ, evo putovanje. Naravno svako putovanje treba da ima svoju svrhu i svoj cilj. Islam nije zabranio čovjeku da se relaksira i da na neki način se dobro odmori. Međutim, i u samom putovanju on treba da nađe neke pouke, i poruke koje bi trebalo da trpi i samog putovanja. Tako da naše posljednje putovanje, mi to nazivamo putovanje na Hiret, putovanje na onaj svijet i tada čovjeka ispraćamo i svako naše putovanje ovdje, bez obzira gdje idemo, trebalo bi da nas posjeti na to putovanje, da to bude mini putovanje sa ovoga svijeta, odnosno da ga posjeti pokušamo doživjeti i očutiti kao da putujemo na onaj svijet nahiret. E onda bi sasvim drugačiji odnos bio nego kada mi putujemo da bismo samo uživali i uopće malo ko kada putuje bilo na more, bilo na planinu, bilo negdje na drugu vrstu odmora ili neku vrstu druge relaksacije da uopće ne razmišlja o onom posljednjem putovanju. A putovanje jeste da se uzmu pouke i poruke iz onaj tog čina, a ne samo da se one uživa, relaksira u tome. Naravno, islam i to onaj, i takako, e, kako bi rekao, ističe i forsira, ali je vrlo bitno ovo, tako da muslimani u svemu imaju svoju puninu cijelinu. Oni kada imaju svoje bajrame, koji su njovi, dakle, praznici ili neki kažu blagdani, kada se oni odmaraju, oni, oni nisu prazni dani, nego oni imaju u sebi bajram namaz, imaju i određene vaktove, imaju obilazak mrtvi, obilazak živi, obilazak rodbine, selamljenje jedni sa drugim, čestitanje i tako dalje. Dakle, vidite koliko je sadržaja samo u bajramima i kada bi to gledali kroz te pojene koje će čovjek inšala dobiti od strane gospod gospodara svjetova, onda bi vidjeli da mi za Bajram, kada smatramo da uopće ne radimo, smo u firmama, nismo negdje na radnim mjestima, čak dobijemo dopust od svojih, jel tako, pretpostavljeni poslovođa, slično tome, mi mislimo da, da, da, da su ti dani e, tek tako proćerani. Međutim, ako gledate na namaz koji obavimo, na pet namaza koji obavimo, na zikre koji obavimo, na tekbire koje donosimo, te, e, na kurbana koje koljemo, zatim na svaki selam koji uputimo prema našem bratu na jednu vrstu hedija koju jednom drugim odnesemo ti dana, mi zaista onaj rijetko u kojim danima možemo postići takve sevape, nagrade, fadilite, nego što možemo za vrijeme, recimo, bajrama. Tako i ovdje kada je u pitanju putovanje, trebalo bi uvijek kada putujemo hoćemo da, da onaj to svatimo kao što navodi Imam Gazali i brojni drugi u svojim dijelima, kada čovjek kreće na hađe ili neko, neko drugo putovanje, on naravno kad ga ljudi ispraćaju, on zamišlja, obično kad otkrenu neko putovanje, neko nas ispraća ako idu recimo otac i majka i dvoje djece, bar dedo i nana, neko isprati, da to zamišljamo kao da idemo sa ovoga svijeta, da nas oni ispraćaju posljednji put i da onda naravno u tom putovanju čovjek razmišlja o tom posljednjem putovanju, kao što isto kada klanjamo namaz, kaže poslanik ali islam, kada počnete klanjati namaz, salli salatem u vaddajn, klanjaj namaz kao da ti je posljednji. E, zbog čega? Nije nam naravno posljedni često, malo kome od nas posljedni taj nama, ali da ga klanjamo kao da je posljedni. Tako je ovo putovanje, kada negdje idemo da zamislimo da je posljednje i da je to putovanje našem gospodaru. Onda bi sasvim naš odnos bio drugačiji. Kada idemo na ekskurzije, kada idemo na druga putovanja, kada idemo na godišnje odmore, ne bi bilo toliko razuzdanosti, toliko oholosti, toliko e, dakle neki anomalija koje obavimo ili učinimo e, ili pričinimo e, tokom tog putovanja kao što imamo onaj na, na neki način ti one scena koje vidimo čak od oni ljudi ili žena koje recimo neku svoju odjeću tak čednosti skidaju prilikom odlaska imate primjera da čak i marame neke žene kada dođu do hrvatske granice skinu sa svoji glava a u Bosni to nosi naravno to je jasan znak dakle da one nisu svjesne pravog putovanja nisu svjesne šta putovanje u sebi znači to putovanje treba da, da njega ili nju relaksira ako hoće da ju odmori imaju li pravo naravno kao muslimani ali s druge strane uvijek moraju nositi sa sobom tu jednu vrstu čudoređa morala, alaka jer vjernik je vjernik i u džami i u teki i kod kjave i na moru i na plaži uvijek je vjernik vjernik i ne može biti onaj u džamiji vjernik a na plaži nevjernik ili u džamiji nekakav bogobojazan čovjek a na ulici već nešto drugo naravno ulica ili plaža su daleko veća iskušenja nego džamija i neka skrivena mjesta ali zato se vjernik u džamiji kali prerađuje, sređuje, dotjeruje transformira da bi mogao da se pokaže i na plaži, na moru, na jezeru i na planini onakav kakav u istinu treba treba da bude, a to je svjestan, pametan, inteligentan vjernik koji neće dopustiti da njegove strasti na neki način dominiraju i zadominiraju njegovim životom i okolinom, nego će on naprotiv da onaj prave e, stvari afirmira i da dođe do pravi elemenata dalje. Svjestan da ga Allah uvijek vidi da zna što on radi. Mislim da ste ovim odgovorom dali odgovor na pitanje našeg Mehmeda iz Švedske koji na selami Neko vas Allah nagradi za ovako lijepe emisije. Selam vama i gostima i svim slušalcima širom Dunjaluka. Želio bih da vam iznesim jednu činjenicu, a to je živim u Švedskoj i mnogo sam aktivan pri, pri islamskoj zajednici Švedske. Ima 28 godina i predsjednik sam jednog džemata ovdje. Radim mnogo sa omladinom i djecom, a sada kad se približe ljetni odmori, oni tako hrle u Bosnu i žive za taj dan kad će ići mogla bi se reći da tako treba i biti i zahvaliti Allahu što je tako što mladi idu u Bosnu ali Mehmet kaže mislim da je razlog zbog kojeg oni idu neispravan, da nije ispravan. Umjesto da se posvijete svojoj vjeri i zemlji, da doprinesu u Bosni i Hercegovini njenom boljitku, oni misle samo na provod i veselja, razne pijanke i nenormalne provode, sprovode. Da li treba Bosna privlačiti mlade na taj način, ne znam čime ih Bosna privlači i gdje smo mi zakazali u svemu tome. Uh, on kaže da je među 90% omlazine u Švedskoj bosanskog porijekla takav način razmišljanja i poziva nas na debatu o tome da bi neko trebao pokrenuti debatu. Naravno, vaš komentar. Aktualno pitanje, iako je <clears throat> naša dijaspora vrlo važna, o njoj se vrlo malo, naravno, vodi računa. Nedavno čuju informaciju, negdje oko 2 ili 3 milijarde e, naših konvertilnih maraka e, godišnje dođe iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, negdje oko milijardu iz e, Amerike i Kanade i Australije, a ostala milijarda dođe ovim privatnim kanalima i busevima i ostalim nekim transakcijama u Bosni i Hercegovini. Nedavno također jedan podatak je bio iznesen da se recimo u Bosni i Hercegovini samo za vrijeme juna, jula i avgusta u toku tri mjeseca da je prošle godine onaj, za, za tri mjeseca 150 miliona eura naša dijaspora ostavila kupujući domaću hranu i ostale proizvode ovdje u Bosni. Dakle, naši trgovi trgovci i naša priroda je zaradila. Dakle, to je 300 miliona maraka. 300 miliona maraka. To nije malo, dakle, i evo, sam taj dolazak njegov je pozitivna strana svega toga i mi naravno želimo dobrodošlicu, iskazujemo dobrodošlicu svakom bošnjaku i naravno drugome koji dolazi u našu domovinu, a posebno naši bošnjaci treba da se vježu i ovo je lijepo kako nam naš Mehmed evo iz Švedske vještava da jednostavno omladna hrli da dođe ka Bosni. Jedino što njega zabrinava, naravno, jeste što on oni očito je nemaju možda uh, jedan taj, kako bi rekao, uh, jednu pouku i porku koju oni nose sa sobom ili cilj s kojim idu od po njemu, cilj je nešto sasvim drugo, naravno se malo provedu, da, da se razuzdaju, to treba naravno pokušati ovdje, naravno i kroz jednu vrstu uh, koordinacije između naših predstavnika, tako politički i državni, tako i islamske zajednice, da se nađe način da se, e, kada se dolazi, što je moguće više programa, različitih sadržaja, pripremi, kao što imamo pojedine seminare, recimo kampovanja, gdje će oni da se provedu, ali također da iskoriste to na lijep način. Može se provesti islamski i lijepo, dakle, humano ljudski, a može i neljudski i neislamski. Dakle, čovjek može na radice našte sve to da učini. Tako da mi imamo, hvala Bogu, islamu, toliko prostora za provod, da, da, da, da možemo do iznemoglosti da se provodimo. Ali da je to opet u suglasju ili granicama islamskog učenja. Zdravo razumski. Naravno. E sad samo treba to organizirati ona, i na, na neki način strateški postaviti. Kod nas naravno nema te vrste strategije, malo ko o tome razmišlja, ali će zato ovakvi postaje kao što je Mehmed učinio večeras i kao što će naravno mnogi naši slušalci koji nas slušaju i oni koji pišu o tome govoreći jednoga dana, inša Allah, pomalo otkrivati i pomalo realizirati neke ideje koje koji će im one da, dati neke uvjete. Kao što imamo, hvala Bogu, omladne u Bosni koji pripremaju razne vrste ljetnih druženja i kampova i za našu dijasporu. Imamo to od Jablance, Jablanskog jezera, preko Neretve do Begovog Hana, Mizbaha i drugi, dakle, ovi institucija koje ugoste naše momke i djevojke sa njima, dakle, rade, tu je relaksacija, sportske aktivnosti, kvizovi, druženja, planarenja, ali zato imaju određeni dersovi, upućivanje i na neki način iznalaženje pravi pravi metoda da se osvijesti naša omladne što je moguće više kao vjernici, kao bošnjaci, kao dakle građani sutra bilo koje zemlje u kojoj žive da budu prevrženi odani, da budu e, je tako pozitivan element te države i tako dalje. Pa s obzirom da je naš slušalac ovo postavio, mislim da se slažemo da treba raditi na tome da mi e, koliko je moguće koordinirano djelujemo i da nađemo načina da, da te naše momke i djevojke koji dolazi odavde, pa i ovi odavde naravno, da pokušamo onaj doći do njih da im osmislimo boravak, a ne da se to pusti, jer obično, evo vidjeli ste, ako pustite vodu da ona ide kako hoće, ona ruši sve presno, vi je morate kanalisati na neki način, ako niste kanalisati vodu, ona uništa, ona nije jaka, pogledajte neke male rječice, ali kada kiša nabuja, ona ne, onaj napravi belaj i haos. Tako isto omladina, nije, nije strašna, nije negativna, ali ako se pusti strastima da se razbuktaju, to isto kao poplava, kao kiše koje mogu da unište onaj veliki, veliki dio teritorije, napravi veliko zlo, tako isto omlada ako se razuzda i ne bude imala neko usmjerenje i ne bude imala neku vrstu onaj kanalisanja od strane oni koji bi trebali da vode računa, o tome naravno dođe do nesaglezivih loših posljedica. A one stvarno trebaju pomoć mladima da se kanališu u pravom putu, na putu din islama. Da počnemo pitanje slušalaca koji već duže vrijeme na liniji. Assalamu alaikum, bojrum program. Uh, eh, alaikum selam. Zovem se Dževad Ajkić, ja sam baš iz Švedske, ali evo me ovdje u Bosni. Ma i to je Švedska, hajde Dževad, izvolite, ja, budemo s vašim pitanjem. To je naša domovina što kaže. Normalno. I tamo ja. nas ima, ima nas i ovdje, nek nas ima. Ja, ovaj, eh, htio da reći, ovaj, ono, vaše pitanje, putovanje i to... Godišnji odmor i tako dalje. Ko je mumin, ko je mumin, ko je musliman? on će biti musliman i prema svom komši, prema svom bracu i što ja znam, poznanicima i, i kad putuje isto običan musliman. To se na njemu može vidjeti sve. Ima onaj sabor svoj, jel? Da. Ali onaj, ovo što pričate za ovaj, omladinu i Švedske to, ja nisam omladinac, ja imam malo više godina, ali dolazim obavezno dva puta godišnje. Ali mogu vam reći, ovaj, ja sam prilično razočaran ovaj, masom ljudi ovde. Ovaj, kako gledaju da čovjeka zbog po sebe i tako to. Mislim, ja sam tako razvijen da reći da čovjek i volim pomoć ljudima i to. A šta je bilo vaše pitanje, Dževadi? Nije pitanje, nego ispod... A, samo komentar. <laughs> komentar, da. Hoću da kažem, evo, na primjer, prije dva dana, baš, uh, jedan musliman mi uvali dvije kile pečenja i ja sam se razbolio od toga, to E, smrdilo, ja to nisam primijetio i znači za 50 manaka je u stanju čovjeka da otruje. Dakle, treba biti oprezan u svemu. Ali tema naše večerašnje emisije jeste kako biti muslimani tokom putovanja i povratka u domovinu, ali posebno na godišnjem odmoru. Evo, nijet igra veliku ulogu u bilo kojim aspektu života. Nijet određuje uh, ko smo i što smo, šta radimo, da li je to ispravno ili nije. Tako i nijet određuje da li je naše putovanje hajrli ili nije hajrli. Mnogi odlaze na putovanje da bi pobjegli. Pitanje je stvarno, profesore, od koga to oni bježe? Bježe li od sebe? Kako možemo od sebe pobjeći ako zaboravimo na sebe? Dakle, bježe izgleda od pameti, od mudrosti, od razuma. Bježe od razuma. Čemu ih to vodi? Naravno, ima i toga kao što imamo prilike vidjeti ono kada čovjek, jel tako, e, za vrijeme prvo, prvomajskih praznika ili takozvane najluđe noći da, se toliko opusti toliko ode od pameti da, da onaj nije ni svjestan toga naravno to, to je čovjek kad želi da zaboravi i na sebe a kamoli na druge ali ne uspijevamo vrlo brzo se otrizni pa ponovo mora u iste probleme da dođe tako i ovdje dakle čovjek ne može pobjeći naravno od toga ovdje samo bitno ono što vi spomenuli dakle nijet šta čovjek želi s tim putovanjem što s tim godišnjim odborom, ekskurzijom, ljetovanjem i tako dalje. Dakle, ovdje je bitno nije da mi želimo ili da se odmorimo, relaksiramo, ali da ta relaksacija bude dakle u granicama ljudskog, humanog, pozitivnog, islamskog. E onda mi to možemo usresrediti s jedne strane. S druge strane, ja bih ovdje želio potretati i to vrlo značajno, da mi vjernici treba na neki način na svakom mjestu da na vjeru E, eksponiramo, ne da izazivamo druge, nego da se ne stidimo. Jer obično vidjeli ste i kada neko ode onaj, na more, on djecu uči, ovamo svi ga zovu babo, ali tamo mora ga obavezno zvati tata. Zato što on stidi, ustručava, Naši on kompleksi, naravno nezavrst. kompleksiran i tako dalje. E to trebamo izbjegati. Mi naprotiv trebamo dati do znanja i drugima da, da nije more samo za nevjernike, niti samo za, za neke druge ljude, nego je more, jer je Allah stvorio more, a on je stvorio ljude, prema tome svim ljudima, otkuda sad odjednom imaju ljudi, pazite, koji onaj, nikada Allahu na seždu ne padaju i oni su stalno korisnici mora i razne drugi turističke destinacija, ali vjernici zato uvijek idu negdje uz kraj i oni moraju uvijek uz kraj da se sklanjuju, moraju negdje onaj, iza nekih čoškova da klanjaju, a ne da klanjaju tamo gdje, kako je Allah propisao, ako se kupaju na rijeci, da onda čim nastaje vaka, da oni klanjaju i da onda nast uspostavi ponovo sa svojim jel tako profesor možda jedna digresija a, možda da upravo taj babo koji je njegov sinčić ili čeka zovu na plaži svojim odnosom prema tom sinu ili čerki prema svojoj subrzi pokaže svima ostalima kako se treba ponašati da bude moralni i bolji odnosno na sve ostale tate. Pa naravno, on bi trebao da pokaže svojim, svojim ponašanjem s jedne strane e, i kad je na bilo kojem mjestu da pokaže svojim, jel tako, svojom higijenom vođenja računa o ekologiji, vođenja računa da ono u kesu ili nešto, flašu koju ostavlja da je vrati u kantu za smeće. I na taj način kad ga dijete zovne, jel tako, babo, da ovi svi drugi osjete kako je babo kulturan, kako je onaj, jel tako, shavizan, kako je svjestan i samosvjestan, kako vode računa svim tim elementima. I on će time bolje djelovati na njih nego što će oni na njega. Međutim, mi obično se prepustimo, pa drugi uvijek kolo vode u svemu, tako i u ovim elementima. Najgore mi u svemu tome povlačimo stalno. Imate, resmo, mjesta u, u arabskom svijetu gdje imate one plaže za žene po posu, imate plaže za muškarce, imate negdje u Turskoj to, imate nešto u Lucijenju, također jedan dio odvojen za, za žene i tako dalje. Ali mi moramo naći sebi načina da i musliman, vjernik, dakle, ima pravo na relaksaciju, ima pravo na odmor, ima pravo na godišnji odmor, ima pravo na ekskurziju. Samo da ta ekskurzija, to njegovo odmaranje, to njegovo relaksiranje, da bude u granicama, dakle, ljudskog i šarijeskih dozvoljenog. I sve to može naravno organizirati ako čovjek onaj to unaprijed e, sebi odredi i ne bude se povlačio kao što mi to obično radimo i gdje god onaj se nešto dešava u društvu, sve vidite onaj javno ono što je nemoralno nemoral je javan, nevjera je javna, ateizam, sekularizam, e, materializam, sve to javno. Jedino vjera mora negdje sklanjati se u neke čuškove, morate tražiti šatore da bi u njoj kla... Ovi mogu naravno tamo i da piju, i da lumpuju, i da onaj budu bez odjeće. Dakle, to može da bude, a ne može, zato onaj kod vjernika i tako dalje. Svako voli govoriti ljubavi, a posebno profesor Kurdić. Ljeto je i vrijeme ljubavi. Neki kažu da je za negativne posljedice njihove ljubavi bilo krivo more. A, šta reći onim mladim koji sada je planirajući na more, sve više idu momak sa djevojkom, momci sa djevojkama u grupacijama zajedno, bez roditelja, bez njihove skrbi, bez njihove pažnje i brige, bez njihovog nadzora. Kako ispravno ašikovati i kako spriječiti razno razne negativne pojave u našem društvu vezom za one čuvene parole ko nas i kako čuva i naše glave i tako dalje, profesore. Dobro, pa naravno more i amore, to je negdje skopčano, ali amore je nešto Mari, drugo, amore. ovo je more nešto drugo, međutim ovdje treba onaj voti računa da to more ne prijeđe u naše noćne more, a to obično more da se desi naravno ako more prijeđe jel tako u ove e, koje kakve, e, e, kako bi rekao, detalje koji budu produkt onoga što ljudi unaprijed ne odrede kako treba. Smo malo prije govorili o nijetu, malo prije smo govorili o tom programu koga musliman treba da ima i jednostavno mora tačno da zna šta je cilj njegovog odlaska. Je cilj njegovog odlaska da on ona jača e, fizički, duhovno ili je da on jača fizički duhovno i da na neki način moralno još se degradira. E ovdje naravno Kada je u pitanju odlazak mladića i djevojaka, to je u islamu jasno, decidno određeno. Ako se mladić i djevojka odvoje sami, šeitane sa njima treći, kaže ali selam, normalno je to, zato što strasti kod njih vriju, oni jednostavno buktaju i nema na ovome svijetu, niti kod nas ovdje u Bosni jednog vatrogasa koji može pogasti te strasti kada se one uspale. Ukoliko im naravno omogućimo da dođe do zapaljenja, vidjeli ste koliko šuma gori u Hercegovini i drugim dijelovima naše Bosne i Hercegovine, posebno i u Dalmaciji, a da neće govoriti sada o ovakvim temperaturama i ukoliko dođe do naravno mladosti koja se sučeli jedna sa drugom. Zato e, naravno mi muslimani vodimo računa da ne dolazi do takvi onaj da ne dolazi do e, dakle suhog e, stabla, drveta i granja i do šibice naravno mladić i djevojka je kao šibica i suho granje i doće sigurno do požara ukoliko to na vrijeme mi ne spriječimo i ne pokušamo odagnati iz naših života. Zato je vrlo značajno da vodimo računa o tome, naravno da roditelji vode računa s kim njihovo dijete ide i najbolje bi to bilo naravno porodično ostvariti koliko je moguće i tamo gdje je moguće, tamo gdje nije moguće ostvariti to naravno grancama lijepoga našega dina, onda je bolje ne ići na ta mjesta, ima naravno, hvala Bogu, drugih mjesta, imamo mi naše prelijepe rijeke, imamo prelijepe jezera, imamo prelijepe planine, ne mora to uvijek biti mora, ono se može naravno stvariti i na ovaj način kad se onaj e, udruži jedan broj e, recimo ljudi koji će otići porodično i onda će voti svako računa o svojima da ne dođe do ovih nemili sjena. U islamu naravno kao što znate sve je dozvoljeno izvijem ono što je zabranjeno, a zabranjeno je jel tako posticati naše strasti da se razbuktavaju i da onda bez kanalisanja one jednostavno jednostavno haraju ovim društvom i ovo što imamo danas u svijetu i kao produkt, ne znam, sidu i sve ostalo, nije ništa drugo, nego jednostavno e, ta ogromna sila ti strasti, pohota e, koje izviru iz ljudi, posebno iz omladne, one naprosto puštena samima sebi i onda normalno ako dođe do toga nemojmo poslije onda onaj jel tako kukati na njih jer nisu oni samo krivi koliko mi ne budemo ispravno smjeravali doće do ovih sjena koje imamo i kod nas i na zapadu u 46. ajde sura Al-Hajj Allah Đelešanhu kaže zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši njihove čuju ono što treba da čuju ali oči nisu slijepe nego srca u grudima u tom kodešu da pročitamo jednu poruku koja je upravo stegla iz Beća od Ajdina želim vas poselamiti kako vas u studiju, tako i vašeg i našeg dragog profesora Kurdića koji svojim izlaganjima zrači jednom pozitivnom energijom čiju pozitivnost osjetimo i na jako velike udaljenosti. Jadam se iz Beća i redovno slušam ovu emisiju. Prije deset dana boravio sam na godišnjem odmoru u Tunisu i osjetio sam ljepotu islama i šta znači biti musliman u jednoj sredini gdje se uvijek čuje ezan i selam, a pogotovo gostoprimstvo Tunižana. I njihov osmih na licu, a to isto odlika muslimana, kada im se nazove selam i kaže da si isto tako musliman i to iz Bosne. Evo ja se ježim nešto, a nije, nije hladno. Isto sredno sam doživio i u Turskoj. Doista neposredni kontakt, o čemu ste i vi govorili, profesore, i Allahove ljepote, o čemu je Allah govori u Kur'anu, na ovim putovanjima na mene su ostavile dosta pozitivnih razmišljanja i o ovom i o onom svijetu o, velike, veličine u ovom pisanju. A, zahvaljujem se našem dragom profesoru Kurliću na uloženom trudu da nam što jednostavnije predoći stvari koje trebaju biti predmet interesovanja svih ljudi, tako muslimana, tako i nemuslimana. Esalamu alaikum. Vrlo duboko razmišljanje našeg vrata Ajdina koji je osjetio Naravno, upravo ono što Allah velje ono fote i ono znakove na putovanju. govorim, pokušavamo to kazati, on je to naravno nama prezentirao u ovom kratkom pismu. A naša slušateljka Amela e, sjetila se večerašnje noći i mislim profesore da bi bilo lijepo sa njom i završiti. Kao što znamo, prva noć u mjesecu Ređebu svake godine po Hidžri u islamskom svijetu obježava se kao noć želja. Večeras je, poštovani slušalci, prijem radija muslimane, muslimanke, lezu regaib, noć naših islamskih želja i velikih, ne samo želja, nego i naga od strane Allaha Đelešanu. Ovo je noć u kojoj je uh, majka Muhammeda, alaihi salama, postala trudna i nakon toga rodila našeg poslanika Muhammeda, alaihi salama. Profesore, noć velikih želja i obletih nagada. Šta reći za sami kraj naše večerašnje emisije? Evo, za sve naše slušalce ću znači, nažalost morati razočarati brojne slušalce koji ne slušaju večeras i reći da ova noć, to je Lele Regaib, nema nikakvog utemeljenja u šarijetu i u hadijskoj znanosti. I moram i razočarati, naravno, i mnogi one koji poseban i bade tvrše u toj noći i po raznim učenjacima Islama od Ibni Tejmije preko Ibni Kajima Džavzije do e, Ibni Hadžara Skalanija, imama Zehebija, imama Sujutija i čak čak i mama Nevevija, ta noć e, se ne bi smjela bilo čime obilježavati posebnim, odnosno na druge noći. Međutim, e, svi hadisi koji su navedeni vezano za ovu noć, kod svih islamskih hadijskih učenjaka smatraju se ne samo slabim, nego čak mevdu patvorenim, slaganim na poslanika Selam. Svaki od tih hadisa je izmišljen i ni jedan nije vezan za to. Ima hadisa koji samo govore u Ređabu, jedan hadis se spominje da je utemeljen, to je kada poslanik Ali Salam kaže daj nam Jarabi beriket u našem onaj ša, Šabanu i našem Ređabu i Šabanu i daj nam da, da dočekamo Ramazan. To je jedini hadis koji je utemeljen svi ostali hadis koji govore o fadiletima posebno noći Lele, Regaj, Lele i Berat, nemaju nikakvo utemeljenja, bar u vjerodoslovnom sunnetu poslanika Ali Salam. E, ova noć Lele Regaib i noć ovoj, e, dakle i namaz ovoj noći je krenuo sa 448. godinom kada je u Mesidu Aksavu jedan čovjek iz Nabulsa, dakle iz Palestine koji imao lijep glas, počeo da uči Kur'an, a ovi ga nagovoru da klanja im dva rekiata, on je počeo da klanja, onda se okupilo trojića, četvrca, petorica i pola džamije se nakupilo i on je njima klanjao tu na filu. Kažu, dođi nam sljedeće godine prvog četvrtka na večer u Ređebu, mjesecu i on je ponovo sljedeće godine došao i ponovo klanjao namaz, dakle 449. godine po Hidži, 450. godine pojeđe, dakle 4,5 stoljeća nakon poslanika, ali se vam nakon što ni jedan asam niti tabij, niti bilo ko od prvih muslimana nije klanjao poseban namaz u ovoj noći, on je onaj krenuo i onda se sjetio da je on napravio ipak jedan gaf, napravio jednu grešku, jer to nije radila a, jedna generacija muslimana. Je, dakle. I naravno, on je to smatrano tarijom i on se nije pojavio kad su ljudi se sakupili, bila je puna džamija Mešada Laksa Jerusalemu i nije moglo džamije čak stati. Onda su oni protrali jedno od lijepi učača koji je lijepo učio. Tako je nastavljeno i dan danas naravno taj čovjek će nositi teret e, te notarije na svojim leđima, a nažalost e, nije problem što to recimo obični svijet ne zna, nažalost što brojni imami dan danas organiziraju razne nafile čak i u džamijama, a jedan od islamskih učenjaka kaže da je ta nafila još opasnija zato se klanja u džematu, a nema utemeljenja. I zato kažem ona kao e, naravno noć želja, svaka noć je noć želja. Svi mi možemo dignuti ruke i nikada Allah neće onaj nama zatvoriti puteve ka svojoj milosti, ka svojoj radosti, svojoj ljepoti. Zato svaka noć mora da bude noć regajba, svaka noć treba da bude noć ibadeta i ne smije upraviti razgu između onaj ti noći izuzev onoga što je poslanik Ali Islam je na sunnetu rekao i što je prva generacija muslimana namno prakticirala, mi to možemo prakticirati. Smatrati, recimo, određenu noć, da malo povećamo i bade tu njoj, bez toga da smatramo da je to u temelju na šerijat, odnosno na onaj poslanikovom sunnetu, je džajz, naravno da mi bilo koju noć malo oživimo, možemo bilo koju noć sjesti pa učiti pa klanjati pa se sastati, ali ne smijemo to stalno određivati i smatrati da je to ta noć koja je to i to rečeno i tako dalje. Tako da kažem da moram preniti ovih dana jedan tekst piše vezano za ovu oblast. Istraživao sam puno o tome i vidim da nema uopće utemeljenja dakle, u stvarnoj, originalnoj, islamskoj, životnoj, poslaničkoj praksi ova posebna noć. Mislim da je stvarno potpuno jasno objašnjeno svim slušalcima značaj ove noći, kako je ona nastala i tako dalje. Ali, iako je već blizu kraja naše večerašnje emisije, moram postaviti ovo pitanje koje je stiglo da ste odgovarali vezano za leklo ragajb i sve što se za nju veže. Pitanje naših slušalca koji je ovo sam kao je neko, nedavno je slavo pitanje u jednoj drugoj emisiji, odgovor nije dobio, nažalost, e, ima veliku želju da putuje na hađ zajedno sa svojom suprugom i djecom, pitanje iz Švajcarske, bili smo u Švedskoj, u Austriji, u Bosni, u nas i u Švajcarskoj, ali nema još uvijek prava da dobije vizu za odlazak iz Švajcarske, vjerojatno je tek doselio, ali ima veliku želju da putuje na životno putovanje na hađ. Otac mu je bio na hađu, hađi je, pita da li može njegov otac ove godine obaviti hađ umjesto njega kao bedel odgovor je normalno vrlo jednostavan. Naravno, ne može zato što obično kao bedel idu ljudi e, za one koji ne mogu otići. Obzirom da ti imaš onaj veliku mogućnost, jednog dana obići tebi nije nemoguće jednog dana sutra za godinu, dvije, tri, dakle i bolje onaj, e, dakle obaviti sam za sebe. Ono je naravno moguće da i baba obavi, ali nema tu vrijednost koju ti jer s tebe neće spasti dužno sve dok ti mogneš da obaviš jer si mlad, zdrav, imaš sredstva, jedino, dakle nema nema mogućnost dobijanja vize, ali će jednog dana, ako Bog da radi se o... I bitno je da sam vidi te ljepote, meke, pa medine, pa kjave... Naravno, zato kažem, onaj, ne bi trebao neko za njega, pošto on zdrav, e, obično se bedel čini za onu umrlu osobu ili za osobu koja nema e, te zdravstvene mogućnosti da ode. Obzirno da u perspektivi, inša Allah, tjela, ti imaš mogućnost pripremati se za to, ako Allah prije toga da smrtu na ti nisi ni odgovorna. Bitno je da si imao nijeta, treba odmah one godine obaviti kad se mogne. Čim prva godina bude da mogneš dobiti vizu, ja preporučujem da tada hađi obaviš. Profesor Kodić, šta je bila vaša završna poruka u našoj večerašnjoj emisiji? Moja završna poruka bi bila dakle da čovjek putuje zaista kada ima zato potrebu nutarnju potrebu e, nutar jedan poriv koji treba da ga povuče da putuje radi e, dakle i ovo dunjaluške i ono dunjaluške to jest ahiretske koristi I treba pokušati praviti sintezu između jednog i drugoga i treba svako putovanje kako smo rekli naprijed da ono bude na neki način usaglašeno sa šerijskim propisima i onda to putovanje dobija svoju puninu i cjelinu suprotno bolje je onda ne putovati jer ćemo često na tom putovanju samo imati više grijeha i belaja nego što ćemo zadobiti onaj koristi. E zato naravno putovanje, kako smo rekli, u islamu ima svoju bit, ima svoju vrijednost, ima svoj fadilet ima naravno svoju puninu ukoliko se ispuni prema onim uvjetima koje je islam postavio. I naravno da kažemo takođe ona još jedno da potrtamo da čovjek na svakom mjestu, svakoj prilici treba da ostane vjernik, da ostane svjestan i da vodi računa o grancama po kojima treba da se kreće i u džami i na poslu i u firmi i sutra na putovanju. Tako da to ne bude putovanje nešto drugo od njegovog konačnog života, nego to putovanje treba da bude potvrda ili pečat onog života koji živi kod kuće ili u firmi ili u džami i tako dalje. Po hadisu Muhammeda alaihi salama djela se cijene prema nijetu. Tako i to da li će naša putovanja biti hajili ili ne, zavisi od toga zbog čega idemo na ta putovanja. A putovanja, godišnji odmori, možemo reći da su veliki ispred našeg islamijeta, našeg imana. I na putovanjima i na godišnjim odmorima, kada nismo rahat kod svoje kuće, trebamo se, podnašati kao vjernici, koristiti one odakšte koje trebamo i moramo činiti, a u svim drugim situacijama biti istinski muslimani. Da, svi oni koji nas tamo sretnu, s kojima se poznaju, primijete kroz naše ponašanje, naš odnos prema svakome, šta znači biti pravi musliman na dijelu, čak i na godišnjem odmoru. I tako, poštovani slušalci BM Radija, riječ po riječ, razgovor sa našim uvaženim gostom, profesorom doktorom Kudićem, uvijek je lijepa, korisna, lahka i slatka. Završavamo našu večerašnju emisiju u kojoj smo razgovarali o tome kako biti pravi musliman na putovanju i na godišnjem odmoru. Naš večerašnji gost, kao što rekao, bio je naš uvaženi profesor, doktor Šefik Efetija Kurdić, tehnički realizator Mirad Išaković, a uvijek voditelj Tajib Babić. Do naše naredne emisije, eselamu alaikum.